جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ب ب ب بي tačka l crtica ihlas tačka com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد Na početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, evo, kao što je najavljeno, braći moja draga, noće ćemo se malo družiti uz jednu temu koja je i tekako po meni aktuelna. Općenito, braći moja draga, kada pogledamo u historiju, vidjet ćemo da su muslimani možda doživljavali i gora stradanja i gore Golgote nego što ih doživljavaju sada. Ali sigurno nije bilo perioda u istoriji da su muslimani zapostavili praktikovanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, odaljili se od Kur'ana kao što su to uradili u ovom današnjem periodu. Pa tako naći ćemo da je normalno za velik broj muslimana da čine prostituciju, da piju alkohol, da jedu kamatu, da ogovaraju svoju braću muslimane, da ne sude po Allahovim subhanahu wa ta'ala zakonima. Bidati su rasprostranjeni na svim mjestima. Nerijetko je čuti muslimane kako psuju Allaha subhanahu wa ta'ala. Nerijetko je čuti kako ljudi vrijeđaju i psuju poslanika sallallahu alaihi wasallame. Sihri bazi su firme koje najbolje posluju. A kako i ne bi kad ne podliježu nikakvoj ovodunjaličkoj kontroli. Niti ima za njih poreza, niti carini, niti PDV-a, niti trebaju registrovat firmu. I zaista da ne treba zbog toga gore tu džehennemu, to je i tekako profitabilan posao ovo dunjalučki. Također, sujevjelje je, zastupljeno na veliko kod muslimana. Žene koje su pokrivene smatraju se za ostalim nekulturnim, dok oni koje hodaju razgoličene smatraju se kulturnim, jer tu kulturu normalno preuzeli su od zapada, nažalost, muslimani od zapada uzimaju samo ono što ne valja, a ono što imalo vrijedi, oni ostavljaju njima. Normalna stvar je da čerka razgoliće sjedi pred svojim ocem, da izlazi s kim hoće, da se vraća kada hoće, da nosi šta hoće i mnogo drugih stvari, braćo moja draga, kada bi htjeli da nabrojimo sve propuste koji su prisutni sada među muslimanima, trebalo bi nam mnogo vremena. Normalan i zdrav insan neće sumnjati ni jednog trenutka šta je razlog toga što su muslimani došli na ovako, da kažemo, ružnu situaciju i na ovako ružan položaj zasigurno je to, braćo moja draga, njihova udaljenost od pridržavanja za Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, Kur'an, zapostavljena je kod muslimana u svakom pogledu. Zapostavljeno je njeno učenje. Zapostavljeno je razmišljanje o kuranskim ajetima, i na kraju zapostavljeno je rađenje po onome što se nalazi u Kur'anu. Zato ćemo mi, braćo moja draga, ovo naše predavanje pokušati, pokušat ćemo u njemu da spomenimo neke vrijednosti učenja Kur'ana, pokušat ćemo da spomenimo neke odlike Kur'ana, pokušat ćemo da spomenimo neke primjere iz života prvi generacija, da vidimo kako su oni živjeli sa Kur'anom i na kraju, ako ostani vremena, možda spominjemo neke ajete koje čovjek kada bi redovno učio Kur'an sigurno bi našao, a i te kako su nam potrebni u današnjem vremenu. Prije nego što počnemo spominjati hadise o vrijednosti učenja Kur'ana, Da li smo se, braću moja draga, ikada zapitali i da li smo ikada razmišljali o veličini Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama? Zato što nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario Kur'an koji mogu naša srca rezonovati. A druga stvar jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao čuvati Kur'an do sudnjega dana da će ostati autentičan, neizmijenjen sve do sudnjega dana. Braćo moja draga, ovaj govor, Kur'an, zbog uzvišenosti onoga koji ga je kazao, kada bi se objavio nekom brdu, to brdo bi od strahopoštovanja prema Allahu, ono bi se rasulo. Dobro ste čuli. Ovaj govor, zbog uzvišenosti onoga koji ga je kazao, kada bi se objavio nekom brdu, ono bi iz strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala rasulo se. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako se od straha pred Allahom raspalo, tako primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Braćo moja draga, da li su naša srca tvrđa od kamena jer ne osjećaju strahopoštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala govoru. Druga stvar, drugi dio ove blagodati jeste to što je Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, zagarantovao da će čuvati Kur'an neizmijenjen do sudnjega dana. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lehafidhun. Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njime bdjeti. Ovo je obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a kada Allah obeća nešto, to ne može niko izmijeniti. Zamislite, braćo moja draga, da drugi narodi, druge nacije imaju knjigu za koju je gospodar svih svjetova zagarantovao da će je čuvati do sudnjega dana. Šta mislite kako bi se oni ponosili time i kako bi to spominjali na svakom koraku? Oni imaju knjige koje su zasigurno iskrivljene i opet se udaraju u prsa kako su oni dobri vjernici. A mi, braćo moja draga, sljedbenici najodabranijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallame sljedbenici knjige koja je derogirala sve prijašnje objave, stidimo se toga što smo muslimani. Tako ćemo naći da je Allah subhanahu wa ta'ala izazvao čovječanstvo i taj izazov vrijedi do sudnjega dana da izmisli ili da načini samo jednu suru kao što je Kur'anska sura. To ljudi nisu u mogućnosti. A kada je se to desilo? nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala izazvao čovječanstvo da dođu sa Kur'anom kao što je ovaj Kur'an pa nisu mogli pa je onda izazvao čovječanstvo da dođu sa deset sura pa nisu mogli i onda je Allah subhanahu wa ta'ala smanjio taj izazov da ljudi izmisli jednu suru kao što su kuranske sure pa su ljudi ovaj bili u nemogućnosti da to uradi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بسورة من مثله وَدْعُوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatri čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Vraću moja draga, nakon ovog, da ga nazovemo malo kraćeg uvoda, spomenut nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana kažemo nekoliko zato kada bi htjeli da spominimo sve ajete i hadise koji govori o vrijednosti učenja Kur'ana sigurno bi nam trebalo mnogo više prostora i sigurno bi nam trebalo jedno cijelo predavanje da nema o, o vrijednosti učenja Kur'ana ništa drugo sem hadis Abdullaha ibn Mes'uda bilo bi dovoljno gdje kaže Abdullah ibn Mes'ud Rekao je Boži poslanik sallallahu alaihi sallame, ko prouči jedan harf, jedno slovo iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige ima će dobro djelo, a svako dobro djelo se u, desto, u deseto rostručiva. Deset puta čovjek dobiva više nego što je uradio. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallame, ja ne kažem da je elif la mim jedan harf, već kažem elif, to je jedan harf. Lam, to je jedan harf. Mim, to je jedan harf. Ovaj hadis je zabilježio imam Etirmizi, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio poznati hadijski ekspert Mohamed Nasrudin Albani. Također od hadisa koji ukazuju na jeste hadis koji je zabilježio ima muslim od Ebu Umami da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao učite Kur'an jer će on biti šefađija njegovim učačima na sudnjem danu. Teške će biti, braćo moja drage, draga muke na sudnjem danu. Zato, ako želimo da imamo šefađiju koji nas čeka na sudnjem danu, onda su nam vrata otvorena. Također hadis kojeg je zabilježio Buharija i muslim od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhum. Da Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao nije dozvoljeno zavidjeti bratu muslimanu osim u dvije stvari. Jedna od te dvije stvari jeste da čovjek zavidi bratu muslimanu kojim je Allah subhan i on ga uči danonočno. Iako ovdje braću moja draga zavist ne misli se na pravu zavist jer definicija zavisti je da čovjek želi nešto što neko drugi ima, a da ujedno i želi prestanak te blagodati kod tog čovjeka. Ovdje nije takav slučaj. Čovjek samo želi da on isto uči Kur'an, ali ne želi nikako prestanak te Allahove blagodati kod njegovog brata muslimana. Poslušajte ovaj hadis koji govori o vrijednosti učenja Kur'ana i pridržavanja za, za Kur'an u hadisu koji je zabilježio imam Taberanić, a hadis je vjerodostojan kao što je to potvrdio šeh Albani da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao Ebširu, obradujte se, veselite se. Zaista, jedan kraj Kur'ana je u Allahovim rukama, a jedan kraj u vašim rukama. Pa se dobro držite za Kur'an, nećete biti nikada uništeni. Što znači, ako ljudi ostave pridržavanje za Kur'an, postoji mogućnost da budu uništeni. I završit ćemo ovaj dio predavanja o vrijednosti učenja i pridržavanja, pridr, pridržavanja za Kur'an riječima Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže ja sam među vama ostavio stvari koje ako ih se budete pridržavali nećete nikada zalutati ostavio sam vam Allahu govor, Allahovu knjigu i ostavio sam vam moj sunnet. Mnogo je, braćo moja draga, hadisa koji govori o nagradi učenja pojedinačnih sura, ali kazali smo zbog skučenosti vremena, s vremenom mi nećemo spominjati te stvari sada. Ovi svi argumenti, braćo moja draga, i te kako ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana. Zato svako od nas bi trebao da se zapita gdje je on naspram ovih hadisa, gdje je on kada je u pitanju učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige koliko je braćo moja draga muslimana koji ne znaju učiti Kur'an. Koliko je muslimana koji ne znaju učiti Kur'an. Čovjek 60 godina rođen u islamu, 60 godina ne zna učiti, nije prošao u sufaru. Je li moguće da čovjek za 60 godina nije našao mjesec dana i da pređe tu sufaru? Je li moguće? Šta to ukazuje? To ukazuje da taj čovjek nema volje. Jer da je volio Allaha, da je volio njegov govor, on bi sigurno ostavio mjesec dana, pa ako ne može preko ljeta, ostavio bi zimus da nauči tu suparu. Da može da uči Kur'an, iako to ne znači da može da razmišlja o njemu, ali u najmanju ruku da može da uči govor svoga gospodara. Druga vrsta ljudi, imamo ljude koji su prošli sufaru. Ali vjerujte, braćo moja draga, ovo ne mora značiti da govorimo nekome, znači, što bi rekli Arapi bi ajnihi, njemu lično. Ali ima ljudi kada uči Kur'an. Više bi volio da ne slušaš njegovo mucanje i njegovo mučenje. Nije problem u mucanju i u mučenju, već je problem što to ukazuje da se taj čovjek ne druži sa Allahovom knjigom. Jer da se druži sa njom za deset godina ne bi mucao, makar bilo neispravno, ali ne bi mucao, taj čovjek se ne druži sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. To nedvosmisleno ukazuje na to, vraću moja zaga. Ne može čovjek svaki dan konstantno učiti Kur'an sat vremena i nakon deset godina da muca. On će učiti ko vodu, pa makar to bilo i neispravno. Kada pogledamo na stanje muslimana, vidjet ćemo kod velikog broja muslimana da poznaju po nekoliko takozvani svjetskih jezika. Ali rijetko ćete naći čovjeka da zna muslimana, ovo govorimo o muslimanima cijelo vrijeme, da zna arapski jezik. Da zna arapski jezik. Nas je stid, braćo moja draga, kazati da ne znamo engleski jezik ali nas nije stid da kažemo da nakon što smo rođeni u islamu i živimo 30, 40 i više godina, ne znamo suparu, a kamo li da govorimo da li poznajemo arapski jezik. Čovjek može da uloži trud i da ode na kurseve da nauči engleski, ali ne može da uloži trud pa da nauči arapski kako bi razumijevao govor svoga gospodara. A vjerujte, braćo moja draga, ako čovjek hoće i ole da izučava Allahu vjeru, ključ svega toga je arapski jezik. Zato kažemo, braćo moja draga, učenje Kur'ana je samo jedan ispravan cilj objavljivanja Kur'ana. Zašto ovdje kažemo riječ ispravan cilj? Zato, braćo moja draga, što imamo mnogo ljudi koji imaju pogrešnu viziju o tome zašto je Kur'an objavljen. To je osnova naših problema. Ljudi ne znaju zašto je Kur'an objavljen. Mnogo ljudi smatra da je Kur'an objavljen samo kako bi se za pare učio mrtvima. Mnogo ljudi misli da je Kur'an objavljen kako bi se mali format Kur'ana uzeo, stavio u auto ili u kuću i čuvao tu kuću od nesreći. Mnogo ljudi misli da je Kur'an objavljen zbog toga da bi ga lijepo umotali u peškir i ostavili ga na policu, pa kada neko dođe da vidi da je to muslimanska kuća, to jest da bi taj Kur'an na toj polici bio dokaz njegovog islama i ništa više. Malo je, braćo moja draga, malo je ljudi koji znaju da je Kur'an objavljen da bi se učio, da bi se izučavao, da bi se razmišljalo o ajetima i na kraju, jedan možda od najbitnijih ciljeva da bi se radilo po onome što je u Kur'anu. Braćo moja draga, vjerujte da ovu stvarnost naši neprijatelji bolje poznaju nego muslimani. Naši neprijatelji znaju da je ključ prosperiteta muslimana u njihovom pridržavanju za Kur'an. Zato su kjafiri, putem medija i na druge načine odstranili Kur'an od muslimana. Tako ćemo naći, braćo moja draga, da muzika koja je u osnovi haram, zauzela je u srcima muslimana mjesto Kur'ana. I još šta je gori kada govorimo o toj muzici, naći ćete muslimane kojim je možda poginilo mnogo ljudi, poginulo mnogo ljudi u familiji, da sluša pjevačice, koje su juče bile u redovima agresorske vojske i svojom pjesmom potpisale agresorske vojnike na ubijanje bošnjaka. I bošnjo koji nema nikakve vrijednosti spao je na tako nizak nivo da sluša te pjevačice. Bože sačuvaj. Muslimani su došli na tako loš nivo da više vjeruju vijestima koje čuju na TV-u, nego što vjeruju kuranskim ajetima, nego što vjeruju hadisima Božijeg poslanika. Tako mi Allah mogu bi vam zato navesti mnogo primjera, ali nije vrijeme za to. Musliman, čovjek, pa dosta puta i oni koji su, kako ja imam običaj kazati, malo više praktikuju islam, može zamisliti, ne može zamisliti dan da ne pregleda dnevnik ali može zamisliti dan da ne otvori Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Lako. To ga uopšte ne boli. Što nije otvorio Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Ali ne može dozvoliti sebi da ne pregleda dnevnik. Vidjet ćemo kao što je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu. Kada budemo govorili o odnosu ashaba nasram Kur'ana kada kaže لَوْ تَهُرَتْ kulubuna ma شَبِعَتْ min كَلَامِ da su naša srca čista. Ne bi se, kaže, nikada zasitila Allahova govora. Naša srca se ne mogu zasititi sirija, ne mogu se zasititi filmova, ne mogu se zasititi muzike, ne mogu se zasititi utaknica, a Kur'ana se i kako lako zasiti. Ako čovjek uspije da sjedi po sata da uči, to oni koji znaju po sata ako uspije, to je, braćo moja draga, uspjeh. Zato, braćo moja draga, posljedica svega toga je šta? Da je krv muslimana postala najjeftinija i najbezvrednija krv. Zašto? Zato što su se muslimani odvojili od svoga izvora. Odvojili se od izvora njihove slavi kaže Allah subhanahu wa ta'ala لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Poslušajte, braću, ovaj kuranski ajet. Tako mi Allaha, samo muslimani da slušaju ovaj ajet ne bi nikada zalutali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša. Pa zar se nećete opametiti? Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, ljudima kaže, ova knjiga, u njoj je vaša slava. Zar se nećete opametiti? daje ti knjigu i kaže u ovoj knjizi je tvoja slava. Ko ti daje? Gospodar zemlje i nebesa. I muslimani uzeli knjigu i u čaršat i na policu. Nije slava u stavljanju knjige na policu, već u praktikovanju onoga što je u toj knjizi. Braćo moja draga, također, kada govorimo o ciljevima objavljivanja Kur'ana nije od ciljeva objavljivanja, objavljivanja Kur'ana to da bi se ljudi mučili u sprovođenju onoga što im je Allah naredio i u ostavljanju onoga što je za, zabranio. Već suprotno to mi. Cilj objavljivanja Kur'ana je da ljudi žive po njemu, da budu sretni i zadovoljni i na Dunjaluku i na Ahiretu. Poslušajte, braćo moja draga, prvi ajete surije Taha. Problem je u nama zato što mi ne učimo Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Taha Ma enzelna alejke l'Kur'ana li teška illa tevkiratel li men jahša tenzilan mimmen khalaqal arda was samawati l'ula Taha Mi ti nismo Kur'an objavili da se mučiš već da bude pouka onome koji se boji objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visoki. Braćo moja draga, znajte sigurno da je Kur'an knjiga, jedina knjiga i jedini program koji može čovječanstvo izvesti iz tmina, zablude i grijeha na svjetlo upute. Vjerujte da nema drugog programa danas koji može spasiti čovječanstvo od propasti osim pridržavanje za Kur'an. Poslušajte šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Inne hadel Kur'ane jehdi lilleti hije akvam wa yubashiru lmu'minine allazine ja'maluna salihati anna lehum ežran kabira wa anna allazine la yu'minuna bil ahirati a'tadna lehum azaban alima. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju bolnu patnju pripremili. Također, kaže Allah subhanahu wa ta'ala لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj iz tmina na svjetlo i na pravi put, na pravi put im ukazuje. Braćo moja draga, ovi ajeti koje smo citirali nedvosmisleno ukazuju na to da Kur'an mora da bude vodilja muslimanima u njihovom svakodnevnom životu. Nije to neki mustehab ili sunnet već je to, braćo moja draga, obaveza. I sve to ukazuje da je ključ uspjeha i prosperiteta muslimanima u pridržavanju za Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Također od ciljeva objavljivanja Kur'ana jeste i to da se, braćo moja draga, razmišlja o Kur'anu, poslušajte kako Allah subhanahu wa ta'ala poziva na razmišljanje pa kaže Efe la yetedebberune l-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا a zašto oni ne razmisle o Kur'anu da je on da je on od nekog drugog a ne od Allaha sigurno bi u njemu našli mnogo protivriječnosti Da je Kur'an od nekog mimo Allaha, u njemu bi braćo bilo mnogo kontra, kontradiktornosti, ali Allah poziva ljude da razmišljaju. Ali, nažalost, rekli smo, ljudi ne da ne razmišljaju, već ne uče Kur'an uopšte. Još jedna lijepa stvar iz ovog kur'anskog ajeta koja se može uzeti, a to je Allah poziva ljude da razmišljaju. Šta to znači? to znači da je Kur'an objavljen živim ljudima, a ne mrtvim. Nije Kur'an objavljen da se uči za pare mrtvacima. Jer mrtvaci ne razmišljaju, ne mogu mrtvaci razmišljati o Kur'anu. Općenito, vraću moja draga, kada govorimo o učenju Kur'ana za pare, škola, pravna škola hanefijska koja, se, koja je zastupljena na našim krajevima, najveći je neprijatelj učenju Kur'ana za pare. Oni najstrožije zabranjivaju učenje Kur'ana za pare. Normalno, možda se neko zapita, a gdje je alternativa? Normalno, alternativa postoji. Ako je čovjek odredio da da za tu hatmu ili neki jasnim 50 maraka ili, ne znam, te cenovnike, bolje da te pare da na ime sadake za tog mrtvog za kojeg je htio da plati jasnim. Ili druga stvar, da čovjek lično prouči nešto od Kur'ana i zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da nagradu tog kirajeta podari njegovom mejitu. Nakon, braću moja draga, što smo spomenuli te neke argumente koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana o tome da Kur'an treba da bude vodilja muslimanima, spomenut ćemo ukratko neke primjere iz prvih generacija kako su oni živjeli sa Kur'anom. Zašto se vraćamo, braćo moja draga, toliko na prve generacije? Pa zato, braćo moja draga, zato što su te generacije dobile pohvalu i dobile su preporuku od Allaha subhanahu wa ta'ala, od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam u više hadisa. Također, te prve generacije su u jednom za istoriju i te kako kratkom periodu uspjele da preuzmu vodstvo svijeta. U jednom i tekako kratkom za istoriju periodu uspjeli su da poraze dvije najveće vele sile tadašnjeg vremena. Uspjeli su da poraze Perziju i uspjeli su da poraze Rimljane. Zato, braću moja draga, treba da se vratimo, da vidimo kako su ti ljudi živjeli sa Kur'anom. Braćo moja draga, da li smo se ikada zapitali jedno pitanje, a to je šta je to bilo razlogom što smo mi upoznali Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju, Bilala, Suheiba, Rumija i druge ashabe. Ništa drugo, braćo moja draga, osim to što su se deklarisali kao muslimani i što su vodili u svom svakodnevnom životu uzeli Kur'an. Vjerujte da su ostali u kufru. Njih bi zaobišla istorija kao što je zaobišla i druge ljude koji su ostavili islam u tom vremenu. Ali mi smo saznali za njih zato što ih je Allah uzdigao, zato što su oni uzdigli Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Braćo moja draga, kada pogledamo u njihov život, vidjet da su oni živjeli sa Kur'anom. Živjeli su sa njim i u tuzi i u veselju, i u kući i izvan kući, i u miru i u ratu. Oni su Kur'an učili noću, a danu po dani su praktikovali ono što su učili noću. Kao što je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu, izreku koju su malo prije spomenuli, da su naša srca čista, sigurno se ne bi zasitila Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Sina, braću, da li smo se ikada zapitali, odnosno, da li smo ikada pustili suzu razmišljajući o Allahovom subhanahu wa ta'ala govoru kao što su to oni radili. Može li biti srce u kojem ima imana i koliko trun da sluša ajete, da sluša ajete o patnjama stanovnika, o džehennema, pa da ne pusti suzu. Može li biti srce da sluša ajete o blagodatima stanovnika dženneta, pa da ne pusti suzu? Može li se desiti da čovjek musliman uči Kur'an i uči ajete o džennetu i džehennemu i da nakon toga pije alkohol? Može li se desiti da nakon toga čini blud? Može li se desiti da nakon toga žena iziđe razgoličena? Može li se desiti nakon tih ajeta da dođe bošnjo i da kaže a ko je se otuda vratio? Ne može, braćo moja draga, da bošnjaci uče Kur'an, sigurno ne bi govorili takve izjave. Braćo moja draga, mnogo je primjera u praksi prvih generacija i kada bi htjeli da spomenimo jedan mali trun, trebao bi nam jedan serijal predavanja, ali mi ćemo spomenuti četiri ili pet primjera da vidimo samo kako su oni svakodnevno živjeli sa Kur'anom. Možda ovo nisu neki, ajde i nazovemo, veliki primjeri, ali šta želim? Želim da nam pokažem kako su oni u svim momentima živjeli sa Kur'anom. Pa prvi primjer, primjer Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Amidžića Božijeg poslanika, osoba za koju je Božji poslanik uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da ga poduči tefsiru i da ga poduči propisima vjeri. Jedne prilike kada je bio na putovanju, dolazi mu haber i vijest da je preselio njegov brat. Šta kaže Abdullah ibn Abbas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Zaista smo mi svi Allahovi i njemu se vraćamo. Nakon toga je sišao sa jahalici, klanjao dva rekiata i onda je kazao uradili smo onako kako nam je naređeno, pa je proučio ajet iz sure El Beqara gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je zaista teško osim poslušnjima. Znači kada te zadesi neki musibet, pomozi sebi strpljenjem i pomozi sebi namazom, kao što je to praktično sproveo Abdullah ibn Abbas. <clears throat> Također, kada pogledamo u ajete gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol, vidjet ćemo kako su ashabi, braćo moja draga, ostavljali zabrane ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, pa tako se prenosi kada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete o zabrani alkohola, jedan ashab je došao u sjelo gdje su ashabi pili alkohol ne znajući da je zabranjen. Pa im je taj ashab proučio ajet gdje stoji Ja ijuha alladhina amenu inneme l'hamru wal mejsiru wal ansabu wal ezlamu ridsun min ameli šeitani feđteni buhu la'allekum tuflihun. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šeitanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. Pa kaže ovaj ashab, ashabi koji su držali čašu u rukama, htjeli su da popiju, nisu kazali još ovu čašu i neću više. Odma automatski su uzeli i prolili sav alkohol koji su imali. A kako mi, braćo moja draga, prihvatamo kuranske ajete? Koliko je samo propisa koje znamo, a ne praktikujemo ih? Da ja ne nabrajam ovdje propise koji su opšte poznati svakom od nas, ali zasigurno često kršimo te zabrane. To je, braćo moja draga, ključ uspjeha ashaba i to je ključ našeg neuspjeha. Pogledajte primjer imama Šafije. Zašto ga je Allah subhanahu wa ta'ala toliko uzdigao? Prenosi se jedne prilike da mu je došao čovjek, starac, bio je u društvu svojih učenika, pa mu kaže, mogu li postaviti pitanje? Pa mu kaže, imam šafija, bujrom, postavi. Pa mu kaže čovjek, kaži mi, šta su izvori ove naše vjere? Iz čega čovjek musliman može da crpi vjeru? Pa mu kaže šafija, prvo, iz čega čovjek može da crpi vjeru jeste Kur'an. Drugo, sunnet Božijeg postanika. Treće, konsenzus. Jednoglasan stav islamskih učenjaka. Pa mu kaže čovjek, stop. Daj mi dokaz za to da je konsenzus jednoglasan stav islamskih učenjaka dokaz i izvor naše vjere. Pa je imam šafija ušutio. Nije znao dokaz. Pa mu kaže čovjek, imaš tri dana da razmisliš. Pa kažu učenici, nismo vidjeli imama Šafiju tri dana, nije dolazio na predavanja. Na treći dan, u vrijeme kada je bio zakazan sastanak, pojavio se imam Šafija. Pa je došao čovjek i kaže, jesi li našao odgovor? Pa kaže imam Šafija, e'udhu billahi mine šeitanir rađim. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين nuvallihi ma te valla, o nuslihi džahennem, o saet masira. Onoga koji se suprostavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. To je bio dokaz da je iđma, konsenzus islamskih učenjaka, izvor ove vjerine. Pa kada je otišao ovaj čovjek, kaže imam šafija, proučio sam Kur'an u tri dana, tri puta, dok nisam našao odgovor na ovo pitanje. Zamislite, braćo moja draga, tri puta u tri dana. Postavite sebi pitanje, a odgovor zadržite za sebe. Da li smo mi proučili Kur'an tri puta u toku cijelog naših života? Primjer čovjeka koji se zvao Ebu Bekr en Nabulsi, jedan veliki pobožnjak, jedan veliki učenjak, jedan veliki alim, koji je živio u vremenu vama svima poznate državi, Fatimijske državi. Pa je doveden pred jednog velikog tiranina koji se zvao El Mu'iz El Fatimić. Pa mu je se obratio ovaj nasilnik riječima čuo sam o Ebu Bekre da ti kažeš da imaš deset kopljadi ili strelica da bi sa devet gađao Rimljane a nas Fatimije bi gađao sa jednom je li istina to pa mu je rekao Ebu Bekr nije istina pa je se on obradovao kaže vjerovatno želi da se povuče od svog mišljenja prestrašio se, boji se smrti, jer ti ljudi su pobili mnogo u lemi, nisu znači čuvali nikoga. Pa dobro, kaže, ako nisi to kazao, šta si kazao? Kaže, ja sam kazao da imam deset strelica, sa devet bigađa u Fatimije, a sa jednom desetom bigađa u Rimljane. Pa je taj nasilnik naredio pičuju tri dana. Nakon trećeg dana pozvali su najgore stvorenje na zemlji jednog židova da mu zguli kožu. Zamislite, braću. Taj židov koji znamo svi kako je njihovo ovaj razmišljanje kada su u pitanju muslimani, nije mogao da trpi žalost za tim čovjekom i njegove bolove, pa kada je došao do mjesta srca, probao je srce tog čovjeka nožom da se više nožem da se više taj čovjek ne pati. Prenosi poznati islamski učenjak Imam Darakutni ovu priču i kaže, govori plačeći, kaže Ebu Bekr, kada su počeli da mu gule kožu, nije ništa govorio osim što je izgovarao kuranski ajet gdje stoji kane zalike fil kitabi nastura, a sve to bilo već unaprijed zapisano u knjizi, već je to sve bilo određeno. Vidimo, braćo moja draga, kako su ti ljudi u onim najtežim momentima živjeli sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. U jednoj bitci koja se odigrala na mjestu, koja se zo, mjesto koje se zove Ejnedin, rimljanski vojskovođa koji se zvao Kajkalan, poslao je svog špijuna da izvidi situaciju kako je stanje među muslimanima, među njihovom vojskom. Pa kada je se vratio taj špijun, počeo je da govori. Kaže, ti ljudi, oni noći provode učeći Kur'an. I badete, klanjaju. Po danu su oni konjanici, borci. Oni kada bi se desilo da kći njihovog vladara ukrade, oni bi joj osjekli ruku. Kaže taj čovjek, vojskovođa Rimljana, ako je tako kako si ih opisao, onda je život pod zemljom, misleći mrtav, onda je život pod zemljom mnogo bolji i ljepši nego život na zemlji. Znači nije želio da živi pod vlašću muslimana, ali je znao da će muslimani poraziti Rimljane. Također, braću moja draga, vi znate, u ratu uvijek je bilo da je moralo da postoji jedan odred policajaca koji se zvao vojna policija, čija svrha je bila da goni ljude na liniju. Ljudi neće da idu na liniju zato što ne znaju zašto ginu. Zato što ne znaju za koga ginu. A da li je, braćo moja draga, trebala muslimanima vojna policija kada su muslimani ratovali protiv Perzije, protiv Rimljana. Dovoljno je bilo da vođa muslimana ode i da prouči samo jedan kuranski ajet i da se ljudi vrate na liniju. Tako je se desilo jedne prilike da jedna skupina muslimana i muslimane nekada zadesi slabost. Povukli su se sa bojnog polja, pa je otišao njihov vođa, bez vojne policije, bez ikoga i proučio im samo jedan kuranski ajet, pa su se vratili na bojno polje. Šta mislite koji je to kuranski ajet? Ajet u suri At-Tauba gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah štara minal mu'minina anfusahum wa amualahum bi enne lahumul dženne yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet kojim će im dati. Taj ajed, braćo moja draga, je bio dvojna policija za ashabe. Jedne prilike također vezano za ovaj kuranski ajed, Rimljani su napali Damask, pa su normalno muslimani organizovali se, izašli da se bore. Pa je među njima izašao jedan stari čovjek, šejih, učenjak, alim, koji se zvao šejh Fendelavi. Bio je čovjek u podmakim godinama, pa kada je ga ugledao emir, kaže, šejh, ti imaš opravdanje, prvo ti si učenjak, druga stvar, ti si star čovjek, zašto ti ideš u džihad? Šta mislite šta mu je kazao? Kaže šejh, kratko, mi smo prodali i kupljeno je od nas. Mislići na onaj kuranski ajet, Allah je kupio naše živote, mi smo mu ih prodali i kaže se da je preselio tog dana. I zadnji, braću moja draga, primjer u ovoj rubrici i time ćemo ako Bog da i završite ovo naše predavanje. Kaže se jedne prilike da su muslimani opkolili Rimljane u jednoj tvrđavi. Na zidine te tvrđave izašao je čovjek koji je bio vješt u gađanju sa kamenjem i kažu da je unosio velik nered u muslimanskim redovima. Kažu, koga god bi gađao sa kamenom, pogodio bi ga. Pa su ljudi pribjegli čemu? Šta mislite, su li pozvali UN? Jesu li pozvali UMPROFOR, Ujedinjene nacije, kao što danas rade muslimani, kada ratuju sa nevjernicima? Šta će miskini? Kada su ostavili rad po Allahovoj knjizi, onda moraju tražiti da i čafiri brani. A kad su čafiri branili muslimane od čafira? Ne znam da su ikad. Možda, možda u Bosni, u Srebrenici, a možda ni tada. Kome su oni otišli? Oni su otišli Alimu, Šejihu, Pobožnjaku, čovjeku koji se zvao Ebu Muavija el-Esved. I tako kažu, šejh, imamo problem. Opisali, opisali su mu na nastalu situaciju. Šta mislite šta je šejh, šejh kazao? Ustao je, uzeo koplje, strijelu i kaže, gdje želite da ga pogodim uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu? Kada su vidjeli ozbiljno situacije, želeći da tog čovjeka i ubiju i da ga ponizi, kažu želimo da ga strela pogodi da izvinite, da prostite, utesti se. U najgore mjesto gdje može da bude. Kaže taj šejih, koji možda cijeli život pobožan za taj moment kada treba da se dignu ruke gospodaru i da se dova ne odbija, kaže, o gospodaru, ti si čuo ono što traži od mene. Pa daj, kaže, udovolji njihovoj ženi pa je uzeo strelu, stavio je u luk i rekao sljedeće stvari Bismillahi wa ma ramejte iz ramejte walakin Allah rama Kur'anski ajet koji je objavljen poznato vama svima u suri objavljen u bitci na bedru gdje se kaže gdje Allah subhanu wa ta'ala kaže Božim poslaniku i nisi ti bacio kada si bacio nego je Allah bacio pa je strela pogodila ono mjesto koje su tražili ashabi. Vraću moja draga, na kraju ne bi bilo loše u par minuta da spomenimo samo neke od ajeta koje kada bi učili često Kur'an sigurno bi naišli na njih, a sigurno su nam mnogo i tekako potrebni u našem životu. Pa tako, vraću moja draga, da učimo Kur'an, našli bi tamo u suri En-Nisa Allah subhanu wa ta'ala kada govori o bračnom životu, o životu među supružnicima kaže kratko وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ i sa njima lijepo živite. Šta mislite kada bi muslimani proučili ovaj ajet i sproveli ga u praksi? Koliko bi manje muftije imale problema u rješavanju bračnih problema među muslimanima? Ili šta mislite da muslimani uče Kur'an pa da tamo nađu jedan kuranski ajet gdje stoji Ja ejuhelledine amenu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo i kamenje biti. Zamislite da, braćo, da muslimani uče ovaj kuranski ajet. da li bi se moglo desiti da čovjek ne budi svoju djecu na namaz? Da li bi se moglo desiti da čerka više gola nego obučena sjedi pred svojim ocem da ide gdje hoće i ide s kim hoće? Ne bi se moglo desiti. Samo da muslimani uče ove kuranske ajete. Da li bi se moglo desiti da čovjek kada ga zadesi musibet, kada ima problema sa bolešću, pa ponekad i sa sihrom i urokom, da ode kod sihri baza, da li bi se to moglo desiti, a da uči kuranski ajet gdje stoji وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.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 Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uf i ne podvikuj na njih i obraća im se riječima poštovanja punim. Braćo moja draga, kada bi učili Kur'an, našli bi tamo kur'anske ajete gdje Allah preporučuje lijepu pažnju, lijepo ponašanje naspram komšije. Zamislite, toliko pravo komšija ima da ga Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnim. I da ne citiramo dalji prijevod ovog kuranskog ajeta. Braćo moja draga, da učimo Kur'an, naišli bi tamo na jedan kuranski ajet gdje stoji da su vjernici braća. Da su vjernici braća. Innemel mu'minune ihva fa aslihu bejne ehavajkum. mu'minune ihva fa aslihu bejne ehavajkum. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Koliko mi ovaj kuranski ajet sprovodimo u praksi, neka se svako zapita. A nade, znadete li kako je najlakše to ispitati? Mi svi imamo rođaka koji sigurno ne padaju nikada Allahu na seđu. Nikada. samo ih na rukama. Zato što su naši rođaci. Kada nam dođe brat muslima koji je na puno veka, koji možda svakodnevno psuje Allaha, koji svakodnevno psuje poslanika, koji svakodnevno loče, mi oko njega igramo, a zapostavili smo našu braću muslimane. Također bi našli, braćo moja draga, tamo mnogi kuranske ajete gdje Allah naređuje da muslimani jedni drugi potpomažu, da jedni drugi nasihate, Kod nas je, braćo moja draga, suprotno. Svako živi svoj život. Ne želi niko da mu se neko miješa u njegov život. Ne treba se nekom je miješati u njegov intimni život. Ali, braćo moja draga, čovjek, musliman, mora da potpomaži svoga brata kada ga vidi da radi neko loše djelo, treba da ga nasihati. Pa tako kada bi malo otvorili Kur'an, našli bi tamo kur'anski ajet, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ a vjerni i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da i zeka daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je zaista silan i mudar. I na kraju, braćo moja draga, našli bi nešto što velik broj muslimana ne zna, a trebali bi da znaju. Našli bi to da muslimanu čovjeku treba uzor u njegovom životu da bude Boži poslanik. Velik broj muslimana, nažalost, omladini, uzeli su za uzor u svome životu pjevače, igrače, glumce, ljude koji tako mi Allaha i u ovo dunjalučkim pogledima da se pogledaju ispravno ne vrijede, ne vrijede da budu slijeđeni, a li da ih gledamo sa vjerskog aspekta ljudi koji su u dosta slučajeva narkomani, koji su u dosta slučajeva homoseksualci, dosta puta alkoholičari i muslimani uzimaju takve ljude za idole, za uzore u svome životu. A da muslimani uči Allahov govor, našli bi sljedeći aje gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovom svijetu i koji često Allaha spominju. Na kraju, braćo moja draga, završimo ovo naše druženje sa onim hadisem kojeg smo spomenuli, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ostavljam vam dvije stvari koji ako se budete pridržavali nećete nikada zalutati ostavljam vam Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i ostavljam vam sunnet Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će učiti njegovu knjigu koji će razmišljati o ajetima Kur'ana i koji će to na kraju provesti u svakodnevnoj praksi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio ovdje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svakom mjestu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na njegovom putu na svakom mjestu. Subhanike Allahumma da bihamdike ešhadu in la ilaha illa ente. Estakfiruke wa etubu ilih. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l-ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله